Ad lavaret. Fout din di mei. Fout radin di varsi. se Fok e be e brudet. Fok e be an klant. Peta a fo dit or fo dit kout N'eus ket fo deet o start. N'eus ket fo deet don. fel ket din klevet ze. Meus ket c'hoant de klevet Houl an ket klevet